Men alla männer som jag sett och känner var alltså ett. Men det får jag säga, riktigt ärligt säga, större tok jag aldrig sett. Bönsen ser en kvinna, börjar han att brinna och han friar i ett fläng. När han så blir giftig brukar vi på driftig sjunga följande refräng. Stackars Olsson, har du varit framme nu igen? Stackars Mats som du var mig en rolig en. Första frun han hade, knatta göken sade, först hon rymde sen en natt. Stackars som försörjde, länge dock ej dröjde, förrän han en annan tatt. Hon var idealet, men det gick som galet, som i världen händs hon man sig vår herre herres hon som följer nona. Men så tog han sig en anstag. Stackars har det varit framme nu igen. Stackars Olsson, du var mig en rolig Tredje bud på första, efter frihet första och får tävla med regnkatt. Men till henne flyter glada frya flyter Snart som frus i huset satt Efter tre var stugan tom igen och frugan hade följt sitt systerråd och vi kunde alla åter börja tralla samma gamla nötta låta Skacka som har det varit framme nu igen Stackars Jonsson, du var mig en rolig botad, anden ej förtuktad. Snart kom hon till sin hem och i denna armen, lång och små som armen, hängde hundra gamla fan. Hon var lätt att trolla, den vi kan behålla. Hon är seg som en giraff. Hon sa ej adjö hon, hon vill inte dö hon. Hon är ung som syndastrand. Stackars Olsson har det varit framme nu igen. Tack! katt som kom. Det var mig en rolig grej.